ամենավատագույն երազներում չէինք էլ պատկերացնում, որ կարող է այսպիսի իրավիճակ գա։ Վիտալի Պետրոսյանն հադրութեցի ուսուցիչ, ով քաղաքական ասպարեզից սպասելիքներ ունի, բայց իր կարևոր առաքելությունն է անում, սերունդ է կրթում, նաև հուսալով, որ գուցե իր կրթած աշակերտները մի օր կլուծեն քաղաքական հարցերը։ Անկեղծանում է, Արցախ վերադառնալը հեշտ չէր։ Այսպես չէինք պատկերացնում եւ կարծում եմ, որ չպիտի համակերպվենք այս իրավիճակի հետ։ Այսօր մենք ունենք խնդիր, մենք ունենք կորուսված տարածքներ եւ գոնե պետք է քաղաքականապես այնպես անել, որ նախքին ուղղի հիմա տարածքը վերականգնեն։ Մեր ճշնամիների մենք պետք է հաղթենք կրթության եւ մշակույթի միջոցով։ Պետք է պետությունը ջանք ու երանգ չխնայի եւ այսպես ասած կրթություն եւ մշակույթը կարողանանք բերել այն աստիճանի հասնել, որ դանով մենք ճանաչելի լինենք աշխարհում։ Չի կարելի ասել, որ մարդիկ դրսում վաղ կյանք են պատմում, որովհետև Արցախ վերադառնալը այդքան հեշտ չէր, կոնկրետ նաև ինձ համար եւ ֆինանսական առումով եւ բնակավայրի առումով նաեւ հոկեբանորեն շատ դժվար է։ Հոկեբանորեն այդ դժվարությունը ավելի երևացող է, քան ասենք մյուս կողմերը, գիտեք, որ նաև հենց նյութական առումով հենց Ստեփանակերտում կամ չգիտեմ գյուղերում միշտ դժվար է այսօր բնակարան գտնելը, բնակարանը եղավ, իսկ աշխատանք դժվարություններ կան, կարծում եմ, ովքեր որ կարողանում են այդ դժվարությունները հաղթահարել, վերադառնում են։ Ոչ, չէ, ասի ռիսկային էր, ես դա մտածված եմ արել, նույնիսկ ճանապարհներ էի փնտրում վերադառնալու համար եւ գտա այդ ճանապարհը։ Ճանապարհը դասավանդիր Հայաստան ծրագիրն էր, որ հնարավորություն տվեց Վիտալիին իրեն ցանոթ ճանապարհներով գալ եւ ցավոք հադրուտ հասնելու փոխարեն հանգրվանել Մարտունու շրջանի Քերտ գյուղում, որտեղից երևում է իր տուն տանող ուղին։ Ոչ միայն տանում է, այլև տեսանելի է հադրուտի ճանապարհը, տեսանելի է դրախտիկի սեփավայրը, տեսանելի է դութակ կոչող ուրեմն սարը, լեռը եւ դա կասեի որ հույս է տալիս, որ մի օր գնալու ենք հադրուտ։ Վիտալին սիրով է աշխատում աշակերտների հետ։ Գյուղում դասավանդելու փորձ ունի։ Քերտն իրենք չընտրեցին, բայց սիրեցին եւ հեշտորեն են ինտեգրվում գյուղի հասարակությանը։ Մինչեւ պատերազմը ուսուցիչ էի, պատերազմից հետո արդեն երբ դասավանդիր Հայաստանի վերապատրաստումը ացանք, մեր մեթոդները նշանակալիորեն, աշխատելու մեթոդները նշանակալիորեն տարբերվում են։ Ավելի շատ ուշադրություն ենք դարձնում աշակերտի գործնական աշխատանքին, որ ինքը դասը հենց կառուցի, ոչ թե դասը անգիր անի, այլ դասը կառուցի գործնական աշխատանք կատարի եւ այդ գործնական աշխատանք կատարելու process-ում էլ դասը սովորի։ Հիմնականում դրա վրա ենք ուշադրություն դարձնում, ուշադրություն ենք դարձնում աշակերտի անձին, նրա նատական մոտեցումներին, նրա հույզերին, ուշադրություն ենք դարձնում առարկային, կոնկրետ այդ առարկան, այդ թեման այդ յուրահատկությունները բոլորը աշխատում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել եւ այդպես կազմակերպել դասը։ Այո, հատկապես գյուղական բնակավայրերում աշխատելու փորձը ունեմ, ուրիշ համայնքում աշխատելու փորձը ունեմ եւ պատահական չի, որ ինձ պատերազմից հետո որ որ Երևանում էի, որպեսզի վերադառնայի Արցախ, նաեւ միջոցեր դա դե Արցախ վերադառնալու Դեմեցի դասավանդի Հայաստանի ծրագրին ում գործնողությանը մինչև պատերազմը փոքրի շատ է ծանոթ է։ Արցախ վերադառնալը ընտանեկան գիտակցված որոշում էր։ Վիտալիի կինը Արևիկը եւս դասավանդիր Հայաստան ծրագրի ներդիմել։ Իրենց 3 հոգանոց ընտանիքն ապրում է Քերթի մշտական բնակիչ ճանաչող տներից մեկում։ Միջև փետրվար ամիսը մտածում ենք, որ չենք չենք վերադառնա Արցախ, բայց քանի գնում այնքան դժվար էր հայրենիքից հեռու լինելը ու այդ մարդկային հարաբերությունները, որ կար այնտեղ եւ կար այստեղ, տարբերությունը ահա որ շատ է։ Եվ մտածում ենք հենց այնպես չվերադառնանք Արցախ, այլ վերադառնանք կոնկրետ ինչ որ մի բան անելու համար եւ հենց մարտ ամսին արդեն ամուսինս ասաց, որ կա ծրագիր, որի միջոցով կարող ենք վերադառնալ Արցախ եւ այդ ծրագիրը դասավանդիր Հայաստանն էր։ Դիմեցինք դասավանդիր Հայաստանին եւ ի վերջին փուլն էր արդեն մտածում եմ որ ծրագիրը չեմ հաղթահարի, բայց այնպես ստացվեց, որ հաղթահարեցի եւ որի համար անչափ ուրախ եմ, քանի որ հենց դասավանդի Հայաստանի շնորհիվ ես կարողացա նորից գտնել ինձ եւ վերադարձա Արցախ հատուկ առաքելությամբ կրթել սերուն։ Թերևս կանանց համար ավելի դժվար է հարմարվել նոր տանը։ Արևիկը գյուղում ապրելու փորձ ուներ, իսկ Քերթում անծանոթ միջավայրը տարբերվող բարբառն ու պատերազմից վնասված տունը միանգամից ընդունեց եւ հիմա հեշտորեն է հարմարվում կյանքի այս շրջադարձին։ Այո, ես հատ փորձ ունեի, քանի որ մենք ընտանիքով արդեն 6 տարի է ինչ դասավանդում էինք սահմանամերձ գյուղում, Հադրութի շրջանի Բանաձոր գյուղում եւ 6-րդ տարին էր, որ մենք դասավանդում էինք, բայց միտք ունեինք էլի մնալ գյուղում, որովհետև գյուղական գյուղական կյանքը շատ հետաքրքիր է, չնայած իր դժվարություններով, բայց հետաքրքիր է։ Ու այսպեսի մի բան կա, եթե ես մտնում եմ տուն, տունը ինձ առաջին հայացքից գրավում է, ապա ես հաստատ կմնամ այդ տանը։ Հենց այս դուռը բացեցի, առաջին հայացքից այս տան այս տունը ինձ դուր եկավ, ջերմություն կար տան պատերում։ Չնայած վնասվել էր պատերազմից, հետքերը կային, բայց ջերմությունը զգացում էր տան, ու ես շատ գոհ էի Ճիշտ է, փոքր կենցաղային պայմաններ կան, որ մի քիչ լավ չեն, բայց ես հարմարված եմ ու այս դժվարությունները ինձ օգնում են հաղթահարել հենց յուղի մարդիկ, նաև իմ հարևանները, որոնք շատ լավ մարդիկ են եւ յուղի մարդիկ, որոնք ամենքերբ մեզ օգնում են, աջակցում են, ինչով կարողանում են։ Այո, հարևաններս չկնա հարևաններ են իրականում շատ լավ մարդիկ են բոլորի հետ արդեն հարմարվել եմ։ Հենց առաջին օրվանից, երբ որ դուրս բացեցի, բոլորով եկան, ինչ ես ինչ չով կարողացան օգնեցի շատ գոհ եմ ես իմ հարևաններից եւ ընդհանրապես գյուղի մարդկանց։ Եթե նույնիսկ մի օր եկես չին գնողնասն, ասես բա ինչել է խեյքած։ Իրենց նոր տան բակից նայում են դեպի բնորան տանող ճանապարհին։ Հավատում, որ մի օր նորից ճանապարհն իրենց տուն կտանի։ Արևիկը պատմում է, որ իրենց տնից ոչինչ չկարողացան վերցնել, փաստաթղթերի հետ միայն մի հուշ մնաց։ Մեր տնից բանալին ենք վերցնել, էլ պատահական մեքենայի մեջ էր ու մնաց հենց մեքենայի մեջ, ուրիշ ոչինչ բան չենք վերցրել, նույնիսկ վերջին անգամ մեր տուն չենք մտել։ Հայրական տանս է, երբ որ պատերազմը սկսվեց, այնտեղից եկանք Երևան ու երբ որ արդեն ամուսինս հետ գնաց, փաստաթղթերն էլ պատահական, այսպես ասեմ, փրկվեց։ Իրականում ոչ մի հույս չկա մեր տնից, միակ միակ բանը այդ բանալինա, որ այսպես խորհրդանշական պահում ենք, Երբ որ ամառային ճամբարների ընթացքում մեր սիրած իրերի մասին էինք խոսում երեխաների հետ, ես իմ բանալին ցույց տվեցի եւ ասեցի, այս այն փոքրիկ հույսն է, որ մի անգամ ես մեր տանդուրը կբացեմ։ Հենց այդ բանալիով։ Ու ես պահում եմ որպես սրբություն այդ բանալին։ Արևիկի եւ Վիտալիի աղջիկը սովորում է 8-րդ դասարանում։ Մայրը նշում է, որ ընտանիքում հենց աղջիկն է ամենածանր տանում ընտանեկան կյանքի փոփոխությունները։ Իրականում ցույց է տալիս, որ հեշտ հարմարվեց, բայց ես զգացում եմ ինքը այդքան էլ հեշտ չհարմարվեց, որտեղ անընդհատ ինքը հադրութան մասին է խոսես, իր դասընկերների մասին է խոսես, արդեն մի քանի դպրոց է փոխա, դասընկերներն էլ է փոխա, բայց մեկը ինքը իր դասընկերներին ասում եմ մեկ այմ առաջին դասարանից լավ դասարան էր հետո մեկ էլ ինքը շատ է պատմություն առական շատ է սիրում պատմության ուսուցչի հետ է շատ կապված։ Հիմա որտեղ որ գնում ասում եմ մեկ այն ուսուցիչ ամնալա։ Արևիկը իրենց վերադառնալն ու դժվարությունները հաղթահարելը բնական է համարում եւ խորհուրդ է տալիս բոլորին վերադառնալ։ Իրականում ինձ համար տարբերություն չկա թե ես Արցախի որ կետում եմ, կարևորը որ ես Արցախում եմ, նորից եմ ասում, սկզբից մենք պետք է գնայինք Մարտակերտի շրջան, մենք արդեն հարմարվել էինք, որ պետք է գնայինք։ Նորից արդեն մարտունի եկանք, կարևոր չէ ես որտեղ եմ գտնում, կարևորը Արցախում լինեմ, Արցախի բարբառը լսեմ։ Իմ հադրուտից էս բանը սմպահ բանեմ, այսպես ասած, որտեղ էլ որ գնամ, մեկ այդ ես չեմ փոխի իմ լեզուն։ Ու ես սերունդի կրթության հարցում մի քիչ պատերազմից հետո մի քիչ այլ կերպ եմ նայում, որովհետև կարծում եմ, որ հզոր զենք է կրթված սերունդ ունենալը։ Դա շատ կարևոր է։ Որտեղ եթե ունենանք կրթված սերունդ, կունենանք հզոր բանակ, հզոր պետություն, այսինքն ամեն ինչ ամեն ինչի հիմքը հենց դպրոցն է, հենց կրթությունն է։ Եվ հենց այդ առաքելությունն է, որ ինձ ուժ է տալիս, որ հետագայում ամեն ինչ լավ է լինելու եթե հնարավ մի փոքրիկ հնարավորություն կա թեկուզ վերադառնալ Արցախ եւ այստեղ ապրել, ապա անպայման հետ եկեք Արցախ, որտեղ սա մեր հողն է, վիրավոր էսպես փոքրիկ մի կտոր մնացած, որը պետք է պահպանենք։ Իսկ եթե թողնենք ու գնանք այլ երկիր կամ չգիտեմ ուրիշտեղ հաստատվենք, մենք դրանով ավելին կվնասենք այդ առանցանել վիրավոր Արցախի։ Գրող եւ ուսուցիչ է Վիտալին։ Այսօր մեր արչեւ դրված մարտահրավերները հաղթահարելու կարևոր ճանապարհներից մեկը համարում է լավ մասնագետներ ունենալը։ Հայկրտության նկատմամբ պետք է մի քիչ ավելի ուրջ վերաբերմունք լինի եւ պետականորեն եւ հասարակության կողմից։ Ես որը ժամանակ առաջ հենց Արցախը ազատ Արցախ թերթին հարցազրույց էի տվել, այնտեղ նշել էի, որ կրթության նկատմամբ ուրջ վերաբերմունք ձևավորելու համար առաջինը դա պետք է սկսենք մեր բուհերից։ Բուհեր չպետք է ընդունվեն այն աշակերտները, ովքեր չունեն գիտելիքներ։ Հենց առաջին անուրջ վերաբերմունքը եւ ծնողների, եւ աշակերտների, եւ հասարակության մյուս անդամների կողմից գալիս է այդտեղից։ այդ Մեր հարցազրույցից առաջ Վիտալին հասարակագիտության դաս էր վարում եւ խոսում էին այդքան որոնվող եւ մեր օրերում վերարժևորված երջանկության մասին։ Իր փնտրած երջանկությունը սա է։ Տարբեր տարիքներում այդ երջանկությունը տարբեր անկավումներ ունի, այս բանից համար երջանկությունը կլինի հադրուտի վերադարձ։ Երբ որ ես ամուսինս մեքենայով գալիս էինք, արդեն մոտիկանում էինք քերթին, մենք այսպես <laughs> մի զրույց արեցինք, բայց որ չնայած ասում են, որ բնությունը վատ է Մարտինում, իրականում այդքան էլ վատ չէ, քանի որ շուտապատված է կանաչով։ Եկանք հենց առաջին հայացքից գյուղը մեզ շատ դուր եկավ եւ երբ որ արդեն մտանք այս տուն, հենց տանտեր ասեց, որ այստեղ կարող եք նստել եւ ձեր հադրութի կարող դառնել, որովհետեւ հենց հետեւի սարերում հադրութի ճանապարհն է ու ամ իրականում շատ դժվար է նայել այդ ճանապարհին, ամեն երեք օտեսնել թե ինչպես է ադրբեջանական մեքենաները անցնում այդ ճանապարհով իրականում դա շատ տխուր է, բայց դե հենց այդ ճանապարհին որ նայում ես, մի տեսակ հույս կա, որ միգուցե այդ ճանապարհով մի անգամ էլ մենք գնանք, նորից վերադառնանք հադրուտ։ Հենց այդ հույսն է, որ մեզ ուժ է տալիս պայքարելու ու կարծում եմ, որ կգա այդ օրը, որ մենք կվերադառնանք հադրուտ։ Մեր կողքին հայրենի եզերքի կարոտը սրտներում նորից Արցախ վերադարձած եւ ապակայի ներդրում կատարող ուսուցիչներ, ամուսիններ Վիտալի Պետրոսյանն ու Արևիկ Բալայանն էին։